Dobrodošli na drugi i ispostavilo se i da treći blok. Dakle, da bih smo spojimo druga dva bloka u jednu sesiju kako bismo ranije završili. E, ono kako, ćemo, da- kako je zamišljeno jeste da se sada znači, dotaknemo negde da znači, tog pitanja kako ovi prostori da funkcionišu, odnosno e, na koje načine pre svega izmiruju troškove rente i drugih režija, ali isto ovaj, u kojoj meri je dakle, ta, taj pritisak finansijski izdržljivosti utiče na, na programsku autonomiju. E, ja predlažem da e, sanjica ideja kao neko koje čini mi se najviše se time imaju, čini mi se da su troškovi najveći, možda grešim, ovaj, ali čini mi se da su to primeri koji i mi najviše da, da, da, da kažem na da tome, zato što ovaj, Zapravo postoje dva izvora. E, jedan je, kako sam rekla prije, još uvijek cijelom tim prostorom koordinira jedna udruga. Znači, jedna udruga je zadužena za sve troškove prostora. Tako da, um, preko projekta koje mi dobijemo, financirani smo od Ministarstva kulture i Gradskog ureda za kulturu, za projekte koji moraju znači imati svoj program i još uvijek nije dovoljno ono što mi dobijemo od grada i države da bi pokrili ovo uopće projekte i da bi pokrili uopće pad program. A ovaj, drugi način financiranja je da udruge i kolektivi koji koriste ostale prostore plaćaju mjesečno sudjelovanje u režijama onda to ide na tu neku formu kao donacije, znači glavnoj udruzi, što će se sad uskoro promijeniti, pošto će biti platforma, nadam se što prije. Uh, I onaj dotok novaca koji je ilegalan, <laughs> a to je šak. Znači, imamo u klubu, um, imamo program svaki tjedan, ponedjeljom 3-4 večeri i šank nam najviše zapravo financira cijeli prostor i ono što treba uložiti u prostor, znači od WC-a do izolacije kluba, do svega, to je zapravo išlo sa šanka. A, problem je u tome što je šank ilegalan, što imamo inspekcije svaki par mjeseci, pa onda se idemo u partizana, imamo i straže i, i bokije, i gledamo sve sunice koje dolaze i Tako da, mm, jednom su nas uspjeli naći, od tada nas nisu našli, ja su prijedni, ne znaju gdje je šank, nikako im nije jasno. Vide kako ljudi koji cugaju, a ne mogu ništa naći, tako da ne znam kako će što trajati. A što se tiče legalizacije samoga tog šanka, to je isto malo problem e, u Hrvatskoj zbog toga što traje um, dosta dugo. Ako se radi o prostorima kao što su recimo um, za da, um, nezavisnu kulturu ili koji su, do, koje su udruge dobile. Tako recimo Močvara, njima je trebalo recimo 8 godina da bi konačno legalizirali šank, a nakon toga su dobili uh, veliku komercijalnu cijenu prostora, kao da se zapravo radi ne o klubu koji je više za nekakvu nezavisnu kulturu, nego koja da se radi o nekakvom klubu koji drži komercijalne programe i to se dosta odrazilo i na njihov program zato što više ovaj, morali su više gledati u tom smjeru kako bi pokupili svoje troškove. Eto, i mislim, mi još nismo u takvoj situaciji, ali ja, ja se nadam da nećemo doći, ali kako to sve ide, možda doći će do nekakve komercijalizacije, ne znam da li to mi želimo, da li želimo biti robovi tog nekakvog sustava, da vidimo koliko ćemo zaraditi, onda više nećemo raditi ovakve programe, zato što se to ne istakne, onda će raditi nekakve druge programe, a e, onda će tu doći isto, ja mislim, do problema više. A isto tako što se tiče financija, mi e, tamo u medici e, dobra stvar je ta što plaću, znači se onako na volonterskom radu, tu i tamo neko radi na svojim projektima pa se dobio nekakvi autorski ugovori, SC ugovor preko studijskog centra, ali nema toliko velikih izdataka e, zato što ne možemo ni pokriti da bi neko imao prosječnu plaću, tako da se svi svakako se snalaze na različite načine, pa koliko ko može, to uleti raditi, a zapravo najviše bi pokon svega je taj klub koji radi mjesečno 30 dana, mislim da imamo 20 e, programa, znači 20 programa. To je noćni program? E, što se tiče kluba, da, da, da to je večerni program. Večerni noćni znači svašta. A je li znamenujete prostor? Ne, ne, ne, ne, ne znamenujemo prostor. E, imamo dakle nekakve vanjske suradnike koji su isto na toj nekakve nezapisne sceni, mogu koristiti naš prostor, ali plaćaju samo znači redare, radnike koji rade u klubu i razlog naš, ali ne znamimo prostor. Uopće ne znamimo niti nijedan prostor u cijelom, u cijelom kompleksu. Kad, e, mislim, ljudi koji dolaze tamo snimati, rade filmove, e, reklame naravno ne, ali desilo se da nek, radi se nekakvi video spotovi i to isto ništa nam plaćamo. A recimo kad neko partner organizuje, to je isto Pa ne, ne rade da ljudi partiji uh, e, u našem prostoru koji ne u tu neku nezavisnu cenu. Znači ne može doći neko, uh, ne znam, iz nekakvog kolektiva koji radi velike, ogromne tehnu partije, komercijalne ili ne znam šta, i da doći kod nas reći mi bi htjeli vaš prostor, a mi za toliko, toliko novaca, mi kao ne, žao mi ne želimo vas ovdje. To je to. Sad smo u isto upravo otkazali suradnju sa nekim ljudima, pošto nije mi se sviđa njihov program, bilo je šesto ljudi u prostoru, ne znam, možda vam to smiješno. I meni isto kad pogledam financije, ali ne znam, nekako, još smo, još smo dosta idealistički nastrojeni. I uspijevate da strpite? Pa da, nekako, uspijevamo, ali baš neka nula. Zato je i ta solucija možda koja će ići polja, to da se napravi platforma koja će koordinirati nad prostorom, tako da uh, se i na tu stranu mogu tražiti nekakvi programi, projekti, možda nekih fondacija, pa onda da se više rasporedi. Ali nije stanje u Hrvatskoj općenito uopće dobro u kulturi, a komu nezavisno kulturi, svaki put se zapravo režu. Kad se reže nešto, onda se prvo reže nezavisnima i to svake godine sve manje manje. Tako da. Podia, each other. The. registraciju za prodaju pića, recimo šana, kada bi se postoje, kako ste vi to izgledali? Da, ja sam u stvari da zabrazim nešto iz Zagreba. U principu po novom zakonu o odruženjima građana postoji opcija, dakle, obavezna je registracija jedne delatnosti koja je se dešava da te u stvari sprečavaju da sad kao šta da Da dodeljuje posebnu šifru za ekonomsku e, delatnost, kojom vi ostvarujete neki prihod. To je što se tiče oporezivanja. E, to je, to je ono koliko možete da ostvariti da ne budete oporezni u Da. Znači, ne u PDV. Možete da imate prihod koliko god hoćete, ukoliko nije profit i ukoliko se koristi za ostvarivanje ciljeva koje su postavljene. Novim zakonom, ja mislim da 400.000, ne, ne PDV, nego porez na, e, na, na prihod. Da, na dobro sme da bude više 4000. Međutim, zakon e, predviđa da vi možete da kroz ekonomske e, aktivnosti kao udruženje građana i neprofitne organizacije ostvarujete prihod, ali kaže da možete u nekom obimu, ali taj obim ne definiše, što ostavlja prostor da vam država posle dođe i kaže, znate šta, vi ste prekoračili taj obim koji nije definisan nigde. I to je veoma, to je baš ludica u tom zakonu. Meni je žao što niko nije vodio računa tokom javne rasprave o zakonu o tome, tako da to može da bude veliki problem uh, u radu i lokalnih i ovakvih organizacija, ako se ne dopadnete nekom nagrađenju. jedan jaz, zapravo država još uvijek daleko da je preuzela, znam da u Hrvatskoj to mnogo drugačije, da postoji nacionalno zadužbina za civilno društvo, ne znam kako to u praksi, ništa sam čuo stvarno dobre komentare. Ali tu uvijek u Srbiji ne postoji niti na nivou kod nas županija, kod nas opština, nemate vi otvorene i transparentno finansiranje još uvijek. Tako da ti fondovi Kozme, gde ona famozna linija 481 lokalnog Kozme gde odlazi, e, i nastaće jedan veliki jaz. Čim zbog prve fondacije velike, mnogi već imaju svoje izlazne strategije, čim to počne i ovo da se dešava, onda će nastati problem generalno za civilno društvo. Sada mi svesni toga smo već e, krenuli da razmišljamo u pravcu ovog što grad radi, tako da e, smo konačno e, iznašli sredstva za nameštaj, imaćemo kafić e, u, u, u okviru e, našeg omlinskog centra i e, kafić će imati nekog e, oko 90 stolova e, u to, to će ovo uključiti, pored toga će uključiti biblioteku stripova, Imaćemo i uh, klub, ne toliko klub, ali imaćemo da ponudimo gostima i raznorazne društvene igre, ne, ne mislim na šah i monopol, već više na ove ovaj role playing games, e, Dungeons and Dragons i slične igre, koje mogu zaista da privuku neko da dođe da se zainteresuje šta da se dešava. Imamo i potpuno besplatan internet kafe, tako da kao kafić imat ćemo skroz neki e, dodatni sadržaj koje mogu da privuku E, mlade ljudi generalno mušterije da dođe tu, e, u tom kafiću nećemo točiti alkohol, e, i zbog neke interne politike, ali i zbog odluke samog grada, znači to je jedna lokalna odluka po kome lica mlađa od 16, pa čudak, čudno, lica mlađa od 16 godina ne smeju da, da borave na mestima gde se toči alkohol bez pratnje roditelja. Znači, ne da, da, da, da se zabranjuju da se toči alkohol, nego oni ne smeju da uđu E, u kafi gde se toči alkohol, bez pratnje mame i tate, i onda ako su mi točili alkohol, onda su dojeli cijelu stvar ovaj, u paradoksom da smo omlinski centra da ne možemo prijemo da lice mlađe 16 godina, ali razmatra mogućnost da za neke koncerte, za neka dešavanja, kada postane šan da radi, da u tim slučajima onda pošto se dešavati i kasno, limitiramo da to bude iznad 16 godina, da onda točimo E, točima okolo i to je sve još na nivou razmišlja. Znači imat ćemo svakog kafića, se nadam već od juna meseca, pošto smo uspili da skupimo sredstva e, i u lokalnoj zamnici e, u Zaječaru, što je to možda zvuči čudno, i iz nekih drugih izvora za, za namešta za kafić. Imaćemo nešto što smo mi nazvali ne prodavnice za mlade, ali ne znam koliko ste upoznati sa institucijom charity shopova, sa strane e, nekako mi ćemo pokušati da napravimo sličnu stvar kod nas u Zajčaru, tako da ne, neki, ajde kažemo, bliže budućnosti, e, nadam se da će imati e, kao neku vrstu second hand shopa u tom, vrstu, u tom Luniskom centru, već smo nešto pregovarali sa SKL-om da od njihovih sredstava kupimo digitalni printer za majice i da onda štampamo majice sa različitim porukama, pre svega društveno angažanim porukama, i da taj način mi da dodatno fundraizujemo e, e, sredstva. Sad, koliko će to u praksi ići, mislim da to još uvijek neki pionirski pokušaj, ne samo u Zaječaru, Zaječar pre svega, u Srbiji, ne znam, jedan, e, neki vidi socijalnog preduzetništva. Mislim da to sve u začetku kod nas, tako da to ćemo vidjeti. Ono što znamo jeste da u Evropi trenutno je trend takav da e, e udruženje građana, neprofitne organizacije, skoro polovinu svog totalnog budžeta fundraizuju upravo, e, upravo iz nekih ekonomskih aktivnosti, e, da li su to čelike šopovi, ne znam ja već kako, ali da oni imaju neke ekonomske aktivnosti, generišu neki prihod e, i tako dolaze do, sredstava. Alternativni kulturni klub i elektrika nemaju troškove na, na tom svakomesečnom nivou, da će to da opština, opština plaća, tako da su u tom smislu privilegovane, odnosno imaju zato povoljni, zato povoljni položaj, ali Zoran, ti si mi spominjao pre nego što je počela ceo skup, ovaj, kako sad to postoji problem sa, sa finansiranjem programa, kako je to sa trenutnom situacijom, kako su se time borili? Kao i uvijek teško. Ovaj, sam da se ne dovodim, evo, nama dalo najviš, najveću globobolju je ovaj, uh, taj PDV uh, e, koji se plaća, koji plaćamo, znači nama uvijek potrebe kao nekom ne naplaćaju. Uh, e, glavobolja vođenja tih svih financija. Uh, PDV na šta je? Pa na, na sve, pa čak i na prenos novca. To je, ne znam, ne znam Da. Prvo, bilo je jako teško ovaj, e, u početku e, proniknuti e, ceo sistem. Kako isplaćivati honorare izvođačima, kako isplaćivati bilo šta, a da to bude legalno. Znači, neki obrazac kao da nije postojao. Begovic sam se lično obratio, svi su kao, pa znate, mi ne znamo, ali idite tamo, i ove se nas tako slavi, slavi, slavi. Na kraju smo spali na, na ovaj, studentski, studentska zadruga, pa smo sredstva prebacivali na studensku zadrugu, odatle podizali, znači uzimanje PDV-a i onda uz neku potvrdu isplaćivali te neke troškove i tako to. Znači ono u samom početku je bilo, dobijemo debilu knjigu obrazaca za putne troškove. To se nekad išlo u SDK i šta je onda izračunaš koliki je honorar, pa tamo se merilo koliko kilometara košta, ne znam koliko para, onda izračunaš brdo kilometara, znači glavobolja. I onda bolje ništa, da, da nemate nikakve pare, onda baš budete neprofitni. Jer nemate glavobolja. Ja sam najviše vremena izgubio idući od jednog do drugog. I naravno, posle to malo ovaj, razjasnilo, počeo pa su neke ljudi pomogli, naročito kasnije kad je opština i počela da, da nam ovaj, daje neki novac za, za realizaciju programa. Ovaj, onda smo morali da dokazujemo i državi, i opštini, i ne znam, znači sve puta 3, 5. Znači uvek morate da nosite sve, makar uzeli i žvake, znači da nosite da je to to. A čak smo druge godine smo dobili krivičnu prijavu od Poreskog iz opštine, pa se mora da ukazujemo da, da smo mi neprofitni, onda oni nisu znali što znači neprofitni, oni su mislili da su mi neka prirodna organizacija, da ostvarila neki, neku dobit. Kako mi to postojimo, kako, kako nema pare, moraju pare. I ovaj, onda smo im jedno dokazali da u stvari niko nam nije dao pare, <laughs> mi jesmo registrovani, mi smo na nula, kažemo, dajte, dajte dajte, I onda naravno da kulture kao institucija tamo i potrebno izdrao kao tako i, <laughs> i tako to. Znači što se tiče tog finansijskog dela, dela stvarno je glavobolja. Na kraju smo iznajmili knjigu Mačku znači, koja unese sve i više me ne zanima nikakvi broje, ništa, samo kad ima, ima, kad nema, nema. Znači zaista volim malo. Dobro, to je negdje problemi s kojima se susreće svaka neprofitna organizacija. E, ja bih se da zadržao fokus na, na održanju samog prostora. Dakle, u kojoj meri je e, dovedeno u pitanje opstanak prostora s nemogućnošću da, da se programi finansiraju. Pa recimo da smo onako zadnje vreme nekoliko puta odustaje Znači, upravo zbog tog problem, finanskog problema. A, dolazili smo do toga da jednostavno smo spotkada da se ugasi. Ja, ništa nije imalo smisla. S jedne strane, a, e, svi ti fondovi su kao ugašeni, e, nezainteresovanost lokalne zajednice da bilo šta pomogne, a s druge strane, ono što najviše boli jeste nezainteresovanih mladih ljudi. Sve više te pasivnosti. Njima sve odgovore. Njima sve su nevjerovatno ne znam kako u drugim sredinama, ali kad je bilo nekako e, najgore, da tako kažem, ne znam šta je sad taj pojem najgore, onda je bilo te volje i te snage i te energije da na neki način se izbrši sa tim. Sada kad, ajde kažem, da smo prevazišli sve to, odjednom nema zainteresovanosti. Jednostavno. I mladi, ne znam što ću u školama, ali nevjerovatno je da, da ne poznaju ništa od ovog čeo mi pričamo. I čak kad im objašnjaš, kad pokušaš da im objasniš, ovaj, ništa. Opet za opet tu masu. Znači, jako, jako, jako sad to, sad to neka prekretnica, čini mi se baš prošla godina, ova godina, ali uopšte ima smisla postoje. Ne zbog finansijskog, nego zbog drugog. Ja bih kažem, finansijski, znači, nema novaca, nema nekih velikih programa, ali uvek možeš da deluješ na neki način. Kao što smo 80-ih delovali putem fanzina i nekim drugim stvarima, putem plakata, grafita i to. Pa, ovaj, polako možemo reći da, da krenemo ka, ka trećem bloku, pozivom Dobricu da se priključi. Ove, I sada na konto ovoga što je e, Zoran pričao, Božan, ti si spominjao, kako sada da bi danas u Sloveniji sportovati je, je mnogo teže. I sada da, da li postoje takve inicijative sada u Mariboru i, i drugo u Sloveniji i koliko je njima zapravo teže danas da, da, da urede na što ste vi 94. 60.000 kvadrata naše bez problema? Ja barem ne znam za nijednom inicijativom koja bi sada bila pripremljena, da bi stvarno nešto citirana. Ostar je tako, kot što sem prije več napomenal, da uh, eh, državna vlast prejšnja je v Sloveniji barem večinsko v vlasti, v upravljanju nekih agencija, nekih organizacija, firma, uh, firmi, koji so vpisniču države in uh, eh, civilne sfere. I tako da so relacije odprilične više, jasnije, neko što se bile prije smo stopili pekarno. <clears throat> Eh, Pekarna je bila v vlastništvu ministarstva za vnitrečne Bekosove. Ono vreme i prije nego što so oni odreagirali, pošto je uh, eh, lucirani so Ljubljani, prije nego što je informacija iz Maribore došla do Ljubljane in prije so se odpovedali kako što, uh, eh, prošlo je nekoliko meseci od stvari. Uh, sad te stvari idejo prilično brzo. No, v Mariboru imamo uh, da kažem, na području urbane kulture uh, jednu novu lokaciju, jedno, jedan novi centar koji se zove Zauto Darnik i lociran je u jednom od starih kinosala u gradu i teoretički i oni bi mogli da spontiraju ovaj prostor, pošto je bio prazan i većinsko je bio vlasti grada ali upravljanjem jedne ovakve agencije da so se dogovorili s tom agencijo, da ga mislim, in eh, skladi. Tako da mislim, da je dosta ovo vreme in na mentalitetu, znači na nivoju starosti oko toga, ako neko uh, ima toliko poriva da sportira nešto ili već ide kao ta neoliberalnim sistemom ili kupi osnovne stvari. Tako da, ja stvarno ne vjerujem da će biti puno više skotova u Sloveniji. Sada da vidim. Sanje, ti si spomenula da u Zagrebu se pre mesec dana otvorilo. U kojoj meri je to izuzetak ono što bi očekivalo s obzirom na, na generalnu klimu ili je zapravo nešto što, što je tek trend da rastanje? Pa ne znam kako bi Ljubljani, a onda je to postupno više prema ovamo, onda kad smo mi malo starije bili pa smo išli okolo po Evropi i vidjeli kako se to radi, da bi se na kraju vratili u Zagreb bilo je tako nekoliko pokušaja od, ne znam, 94. godine, gdje nakon prvog pan koncerta letila specijalna policija, vojska, sve živo, ne znam šta, mislim da su državni neprijatelji broj jedan, eh, Hrvatska bila biti pod nekom vrstom manje, nekom vrstom diktaturom ovaj, bivšeg predsednika. O, I bilo je dosta teško uopće djelovati i mm, biti drugačiji, a onda tako je krenulo je, ne znam, valjda, mi, moja generacija je malo odrasla i ono što smo skupljali nekako iskustvo u sportiranju, tome, a imamo iskustvo u zagovaranju, pa smo uspjeli realizirati nešto što recimo kad smo bili mlađi nismo. A ovaj, sad trenutno ono što sam već bila spomenula, što mi je zapravo super, postoji ta e, nova generacija mlađi od 20, 21, 19, koji su zapravo se vidjeli od nas i e, učili, mislim, učili. Mi smo im samo rekli, gledaj, ono, idite, učite prošle subote su radili nekakav program, um, naši dečki su uzeli iz medike, razglas otkurali tamo, tako da ovo ovi mora postaviti ta nekakva skoteška solidarnost, to je vrlo bitno. Ne mora samo, naravno, biti to je na toj nekoj skoteškoj sceni, mora biti naravno i na nezavisnoj sceni, što moram priznati da u Zagrebu, evo sad kako je situacija da mi imamo potpuno nezavisne kulturne scene, uh, bez obzira što se razlikujemo po nekakvim svjetonazorima, zapravo smo na... Borimo se, recimo, da se borimo za isto. Da, mada oni, recimo, nikad nisu ja ali jesmo, ali to nema vedno. Eto, ali oni su pomogli po, pitanju nekih pravnih stvari, zagovaranja, dok mi to nismo znali. Ali što se tiče zapravo sad budućnosti sportivanja u Hrvatskoj, Pa ne baš, ne, no, ja se nadam da će biti, ali sve dok kako je zapravo trend u Evropi, sa svim tim stvarima što se dešava u Nizozemskoj, što se dešava zapravo u Barceloni, e, sve više i više tih zakona protiv spotiranja i ne znam, mislim da ja sam nadam da to ne, nije, neće biti istina, ali mislim da neće u Hrvatskoj biti ništa. Hvala. Pitanje za Dejana, Danka i Zorana, ovaj, da, da niste rešili svoj prostor na, na način na koji ste rešili, da li bi se odvažili da, da, da dakle, pokušate te neki to kao polu, skot, skot, šta god, dakle, da li, da li mislite da u Srbiji postoji prostora za dakle, taj ulazak u prostor, pa onda pregovaranje, ili je to prosto nije model koji, koji je primenjiv? Jedno i drugo. Zavisi od situacije. Prostora ima koliko, pogotovo sad kod nas. Da, zašto nema skvotova? Da često su nedefinisani pravni imovinski odnosi, pa ne znam te ni s kim treba da pregovarate. To je nekako naj, najveći problem za ovaj javni prostor u okviru grada, često, često opremljeni da postoji voda struja ili postoje li sečeno, pa ako se to sve uvodi i ozvaničava, onda je problem kome plaća, ko plaća i to, to mislim da su nekakve. A opet sa krađom struje nekako uvijek će neko reagovati. Tako da možda to je najveći problem s potiranjima bar po nekom no Великой Слотки. grupacije koje, koje su to najpodložnije svotovanje, one koje realno je najozbiljnije, ono najčesto i eksistencijalno je pitanje, ali ja što prosto dakle nije neko ko bi se zapravo našao na ovom skupu, što je isto imali komentar. U stvari više razmišljam. Kako vas nalazi taj ste Ja sam Bojan za ono što bila ta, da, kad su bila demonstracije studentskih protesta. Četiri i po meseca su na filološkom i na filozofskom radile neke stvari koje je teško pisati. Znači, studenti su preuzeli prostore. E, to su bila projekcije, koncerti, večeri poezije, e, okrugle stolovi, tribine. Uh, one dve velike sale na fakulteta su bile svakom pune. To je bio najbolji najbolji problem filozofskom je radilo nekih 7-8 atelje. Na filološkom su radila dva atelje, Ljubšova je eh, napravljeno je nekih, ne znam, 7-8 hiljada plakata, da se danas ne eh, Radila je štampa ga i kolima kad ga zaobilazimo. Ovaj, jednostavno, u tome je važnost, a govorimo o Beogradu, a te koja je važnost u manjim mestima i kao što ste rekli, mi se, svi koji se na neki način bavimo kulturom, bavimo prvenstveno tim mozgovima, džabe matorima, kako da kažem, nego mladim mozgovima, tim pre faktor sve, svih vaših centara, sačuvate energiju, kako da kažem, jer jeste bitno i izuzetno bitno. Mogu da Samo za... Da, da, da, da, da, sad ja ću da se ne doležem na konto ovoga toga kad ste pitali čije je slično. Mi smo na početku kao kampanje, bilo nam je to zanimljivo da pitamo sve, apsolutno sve čega ga ispoljavaju dakle, tu potrebu koju Dobrica priča i, i šta se s njim dešava? Pa ima naravno ljudi koji se javljaju da realizuju svoje programe u kulturnog centra, e, nekad su to izložbe odnosno gradski iz oblasti kulture, postoji i konkurs za mlade. E, smenjivali su se tu različiti konkursi i za socijalnu politiku, i za nevladine organizacije. Nažalost, sve to nekako e, iz godine u godinu dodatično se menja situacija, pa se samim tim i ljudi onda prilagođavaju i nekako nemoguće uvek računati šta za pet godina. E, za te konkurse Kulturni centar je onda popisivao preporuke, odnosno zaposleni iz Kulturnog centra. Ove godine Eh, uvedena novina. Eh, taj konkurs je do sada bio otvoren za fizička lica i za udruženje građana. Ove godine je omogućeno i institucijama da konkurišu, a jedan od, eh, da kažem, ne, nešto što bi moglo da i ovaj, vanredno preporuči projekat, to su bila partnerstva između upravo udruženja građana i institucija tako da smo ove godine upisivali partnerstva. U principu gledamo da najveći broj zahteva bude pozitivno rješen, naravno, shodno kapacitetima a, Znači sam, ako sam dobro shvatio, elektrika je zapravo prostor koji nije vlasništvo kulturnog centra. Jeste, jeste. Vlasništvo. vlasništvo. Ali to je, jel dolazi neko sa, sa to, ono, dokazanom potrebom za svojim prostornim aktivnostima u kulturni centar ili da traži pa, pomoć? ono, mislim sad sve opet da kažem zavisno, uglavnom su dolazili za realizaciju programa. E, na nivou grada Pančeva opet postoje drugačije vrste inicijativa. Postao je jedan prostor koji je nekoliko udruženja građana dobilo na korišćenje, e, to je bila policija udruženih mladih. E, to je bilo u procesu izrade strategije za mlade, kada su se oni udružili ne bili ovaj, pokrenuli cijelu tu akciju i na kraju smo i došli do akcijnog plana lokalnog. Uh, oni su tada dobili na godinu dana jedan neoslovan prostor koji jeste u centru grada, ali je na, ne, na nekom tavanskom prostoru koji do tada pripadao gradu, ali je bio nekorišćen, um, prljav, ruiniran, bez grejanja, uh, vrata koje su visine 1,60 m, uh, izlomljen sa stubovima, mislim, potpuno onako jako je teško je koristiti, sem za neke sastanke, za, za neke druge svrhe, pa je onda samim tim i bio teško drživ. E, taj projekat je uspešno realizovan, u tom nekom periodu taj prostor je sređen dovoljno da može da se koristi, da ljudi borave tu i prave sastanke, organizuju se, rade neke sitnije stvari, ali ne sad da bi moglo da se otvori za izložbe i bilo šta zahtevnije. E, nakon toga je promenjena ovaj, odluka gde sad više taj prostor nije mogao da se koristi nego je bilo um, potrebno plaćati uh, iznos uh, na celokupan iznos PDV i vrednost od 20% kirije, što je, s obzirom da je velika kvadratura tog prostora, oko 100 kvadrata, mislim, s jedne strane velika, a s druge strane mala jer je potpuno neuslovan, uh, bilo nemoguće plaćati jer su među vremenu jedan jedne ili dve organizacije su se raspale, druge dve nisu više funkcionisali, nisu Eh, pisale projekte pa samim tim imale bilo kakve prihode. Sve je spalo na dve organizacije koje je onda bilo teško da iznesu teret tih nekih režijskih troškova. Nakon toga je grad eh, opet sprovodeći tu neku strategiju. Mislim, to su sad sve neki dokumenti koji su Pančo izvojili kao prime pozitivne prakse, ali koji su zadovoljavali eh, neku tu formu, a suština je opet ostajala pre ili kasnije smo dolazili na isto da, da većina nema rešen problem uh, svog prostora. Uh, osnovni resursni centar za mlade pre dve godine ili godine i po prilike tako neki period, uh, koji je opremljen i tehnički i postoji sad kao nekako ozvaničenje. Problem je što je on u podrumu, pa je sad taj prostor vlažan, on bi sad kreće da se raspada posle godine dana korišćenja. Uh, i on je u prvo vreme bio dodeljen e, udrženju građana kao na korišćenje, odnosno na vođenje, ne bi li e, ta, to udruženje građana omogućilo drugim korisnicima da koriste taj prostor, a sada je dodeljen dom omladine koji nadalje treba da prove, nastavi sa sprovođenjem te prakse. Tako da sad negde uvek postoji e, taj neki raskorak od toga da na papiru neke stvari super zvuča, da život nekako pokaže, pokazuje malo neku drugačiju stranu. Hvala. Primili da smo tamo komentare. Ja sam. Zove se Kresta, ja sam Dijan Kozić, u principu živim, živim zajedno. Ovaj, on je na studijskom trgu u Beogradu, znači na jednoj lokaciji izuzetne ovde kulturnog izugledačka fakulteta i tu smo ušli ovako tako što smo obili sa da taj prostor e, koji je stavljeno neko se raspituje nosa na prazor i tu su to je zgrada sudije za nešto divno drvo. I čim uvede ovaj 90. godina tu jedan hodnik koji je stajalo malo prašno, koje su tebi narodi i tako dalje. I onda sam ja pomagao neke, ovaj, tako da iznesu neke izbjeglice nešto. I kada se to ispraznalo, sam ušao, a prostor je, znači okolo tog su bile zaključene, ali to sam primetio da ima ulici, onda sam stavno ušao. Gracias a because se može pronaći neki način, ako to ima smisla, u stvari, ako, ako mi znamo šta hoćemo da radimo. Znači, da li to bilo u podrumu, na tavanu ili na ulici, ili bilo gde na otvorenom prostoru, nebitno. Zato, zato sam pomalo, kroz ovu priču se provoče stvari svrha, šta prosto. Dobro, sad mi imamo prostor, evo mi imamo prostor. Ali nema nikog u tog prostoru već dve godine. Znači, ja ovdje s nekim drugarima, ako kupimo farbu, nešto farbu. I nema više onog elana, nema ničega. Znači, e, jednostavno nekako, ne znam da li je to u, e, svim sredinama tako, da li je došlo do osjećenja, da li, da li, da li... <laughs> znači, neko ko počinje, verovatno, tu postoji određeni jela i potreba za tim. Pa, da, pre, pre što Bešu ovaj, odgovorio na ovo pitanje, neko malo pripomenuo Ne mislim da čim su ljudi uspeli da odaju na mesec i da urade što šta, je moguće Srbi urediti i saznati šta to opštine posuduju, šta je to što opštine gradova, tako da je to, da je to najmanji problem. Mislim da nema volje i da to teško je racionalno da može da se objasni zbog čega jednostavno prostori koji zvere prazni širom Srbi, kao što si malo pre rekao, niko nema od lokalnih vlasti interesa da da nekom za bilo šta, pa ne znam makar šta to može da bude. A ono što su mi identifikovali, to takođe pomenuto ovde, da li imam potrebe za jedan mikrofon, i tekako ima. Gde god nešto da smo radili u istočnoj Srbiji, uh, mladi, pre svega mladi ljudi kao prioritet broj 1 stavljaju uh, takve prostore. Da li oni krste kao kulturne centre, da li oni iz njih krste kao omlinski centar, nije bitno, ali to je prioritet broj 1. I ne samo prostori kao prostori, već upravo problemi koji bi se odigravali u njima. Da li takođe imaju tačnu ideju u viziju šta bi se tu radilo. To je jednostavno nema volje lokalne, lokalnih samouprave, mislim generalno širom Srbije, ne samo istočni, ovaj, kladim se da je tako e, uopšte eh, u celoj Srbiji svih, svih koliko, mislim, ajde ne svih, ali većina 160 opština, da postoji slična situacija, da postoji potreba ljudi koja, eto, me zanima, jel da postoje Što se ovo drugo tiče, mislim da, eh, da je to ovo što ste vi rekli takođe jedna veoma bitna tema kojoj treba da se priča, šta kada lokalne vlasti daju prostor a vi ste neprofitna organizacija koja možda ima svoju misiju da e, monitoriše šta to rade lokalne vlasti, da eto, delu kao neka vrsta e, balansa ili ono što se zove demokracija watchdog, ali e, u svakom slučaju što se nas tiče, e, time što nam je neko dao prostor, svakako da nas nije kup, e, kupio i ono što je meni bilo fascinantno da smo sretali ljudi, ne znam, van Zajčara koji su nas pitali, upa vi mora da ste sa predsjednikom opštine dobri, da, da ste ko opet i mesu, mislim. Ljudi tako gledaju na stvari s jedne strane, s druge strane, uh, ono što trenutno mi radimo jeste što nam se jako dobro radimo serijal nekih crtenih filmova sa jednim super herojima, to ćete vratno imati prilike da vidite, pustit ćemo uskoro na YouTube i na, ovaj, preko novih društvenih medija, super heroji koji se zove Zimljeni, koji Eh, kom je puku film koji se bori protiv svih mogućih nepravda u ovom društvu ovaj koji postoje u Srbiji, gde mi delom prikazujemo i neke ove scene iz za koje smatramo ne bi trebalo, mada naravno ne prozivamo nikog i nismo ni želi da prozovemo nekog, opisujemo kakvo je generalno stanje u Srbiji. Mi smo došli do toga da 2011. godine, znači ja sam 15 godina kada je o, ovaj, gospodin Sloba vlada Srbije, znači 2011. godine uh, imate radio stanice koje se plaše da montiraju tako nešto u svojim studijima. Imate ljude koje strahuju da daju svoj glas za tog junaka koji se pravi u crtnom filmu. A ako bi mi pljunuli na to i rekli nećemo više da, dobijemo imamo taj prostor, to nam je dobro, grad, mislim, taj prostor nije niče dedovina, da sad nama to daje, ili da nam oduzimo, imamo ugovor, znamo što radimo tamo, skroz je to legitimno što radimo, postoji potreba, tako da smatramo da je veoma bitno izgubiti to autonomnost i nezavisnost u radu ako vam da lokalna samouprava prostor. Naravno, druge strane ne treba ići u, drug, u ovoj krajnost, pa zbog toga što ste vi ne, nevladina organizacija, pa treba da smatrati non stop treba da kritikujete vlast, ali eh, izgubiti ne, nezavisnost je odnos zbog toga što ste na budžetu opštine ili što nešto mislite da dugujete opštini, mislim da to ne prihvatljivo i da to nikako ne, ne treba da, da dođe, što bar lokalnih organizacija tiče. Hvala, Danko. Imali smo još jedan i DIY scena, postoje i galerija, znači e, mi koji smo recimo i e, politički svjesni na ništa protiv ljudi koji imaju taj, tu neku svijest. Ja mislim da je to dobro da oni jesu u tom prostoru i samo tako krenu i uče i mislim da znam po iz iskustva, pošto su došli živjeti čak od nas mladi ljudi od 18 godina, koji sad imaju recimo 21 godinu i naučili se kako treba živjeti za prostor i raditi u tom prostoru, a prije toga nisu imali nikakav background e, u smislu neke političke svjesnosti i nečega šta je to sportiranje i šta je to sport. Tako da, e, većina, mislim, većina ljudi je, mada nema tu puno ljudi <laughs> Jaz se slažem, da mislim, da ima veoma različit pristup postopiranja, eh, što znači, da eh, na primer pekarne, prilike, eh, mi smo skoraj četiri godine se pogajali s agravom, da trebamo ovaj preostor in da trebamo neki drugi preostor. In ko se to ne dogodilo, sportirali smo ga, zauzeli smo ga, ali ne v smislu um, anarko spota ali spota, ko je neke zatvorene celine, ko je baš na neko ideološko blanko in upušta, ko vlazi, kam vlazi. In ustali koncept tog prostora bil, da se tamo prvenstveno ne živi, da može tam da živi jedna osoba, koja ima sve ključeve, v slučaju, da je požar ili nešto tako, ali da je to namenjeno za produkcijo i kulture i umjetnosti. To je na neki način dosta dugo išlo, to niso neki Eh, šankovi, bari koji su tamo postali, eh, počeli da grade na ekonomiji umjesto eh, na, na vsebini, tako da kažem. Tako da mislim da stvarno nije toliko važno sportiranje ili nesplotiranje, to je po mom mnenju to samo alat zato da se dođe do javnog preostalja. Um, ako je sada realno drugoj sferi, da je to od grada ili da bi ga grad trebao dati i učiti da se tamo nešto dešava, to je jedna opcija. A druga može biti isto i momentalna nužda do uh, eh, imati prostor za bivanje, za život ili za neki rad i to mjesto može biti indic da se nešto studira. Vlada, iznamenju prostor za pojedine koncerte ili neke slične stvari, uglavnom i nekog komercijalnog karaktera i lošije kvaliteta, ali veći deo vremena ta, taj prostor stoji sam. Uh, oni nezvanične priče su da bi oni ustupili taj prostor gradu koliko bi im grad ponudio stanove za vojna lica, ali je sad opet pitanje na kom nivou su ti pregovori, koliko su oni realni nisu, ali svakako postoji ogromna zgrada koja je opremljena, a stoji prazna. Ne znam sad da li ste vi u vašim istraživanjima još u, i po drugim gradovima došli do, do tih lokacija i šta se s da dešava? Vojske je opšte mesto ovaj, u svim gradovima znači, u nalazi se uvijek u centru i po pravilu razvori prazna. Znači, ne znam, u Užicu recimo da su, da- u nekim gradovima da u Požešci. U Užicu, u Užicu, ali mislim to je